Lauiunta berrogoita sortzi jende elkarrizketatuak izan dira, kostaldeko hiri nagusietako eta barnekaldeko erri poikoloen kariketan hartuak. Beraz, eskaz bat senditzen zinuten, jakiteko zer nolako erosteko usaia bazuten, hemengo jendeak elikatzeko zer ateratzen da. Bon, egiten da, eh, olako enkesta bat eh, hemen eskualerian eta eskualeriko ekospeineri buruz. Eta ze ateratzen da, ateratzen da, eh, eunetik laro goiek, eh, beden hilabetean behin, dia, erosten edo diaten dute emengo eh, elikagaiak, eta horietaik eren bat behin hastean beden. Hiru laurdenak eh, supermerkaturat joiten dira, agertzen da eh, ikerketan, eta alderantziz biodendetan edo amapetan guti, euneko berrogoiek aste guziz, eh, berrogoita amar eta eun euroren artian gastatzen dute, beste hainbestek, beste berrogoiek, beraz, eun eta berreun euroren artian, bon, moltsak manatzen duela hori baginakin, beraz, lekuko ekoizpenen, edo ekoizpenak erosten aldirea, agazoinezko presio batean. Bon, presioa da, eh, Peskat eh, zaila, da gure, gure ekoizpenetan. Diendek eh, gehiago sekatzen dutena da edo gustua lehenik, edo freskotasuna, edo sasoineko erikagaiak ere. Eta, bon, Irugarren uh, eh, punduan agertzen da presioa, eta jendek pentsatzen dute pixkat presioa, uh, piskat uh, dela eh, beste produktuen uh, eh, komparatuz. Bon, gero, ene ustez berda esplikatu diender, eh, ze uh, mota, ze motako uh, elikagaiak daten duten, eta ze, uh, ze duten, eta nola eginak diren ere. Eta alderantzik gutienik eipatu direnetan, bon, nola eginak diren, eta bereziki zer ondorio duten ingurumenaren zat, hori, eta sohmarkak ere ez, ez dutera sobera kasu emaiten hori, uh, eta beraz, hori ere kezkagarri? Eh, Kezkagarri eh, ez nezake hola erran, eh, lehenik kontzienteak dira lekuko ekonomia laguntzen dutela, uh, egun eta ik laurogoi eta amarrek hori uh, dute. Orduan, bon, ustez badakite lekuko elikagaien erostea ekin laguntzen dutela emengo ekonomia, gero lehen, lehen kriteriotan ez dute hori aipatzen, uh, eh, ustean egan dituzten uh, kriterioak erraiten dituzte lehen lehenik, baina nene ustez, uh, bon, bentsatzen dute, alaike uh, hemen eginak direla eta uh, trazabilitatea ere uh, kasu emaiten dute. Zehazten duzu inkestan ekoizpen bat lekukoa dela, Euskal Herrian ekoiztua edo transformatua balima da, beraz lekukoa izaitiak kalitatekoa dela egan nahi Uh, ene ustez bai, eta hola erraiten dute diendek, eh? eh? eunetaik uh, eh, ilurogoita ama bostek hola erraiten dute, eh, hobeagoak obe, dira ere usasunaren zat. Naiz eta, ez sohomarker kasu eman eta ez uh, bada kontra erran bat pixkat? Ba, bada piskat kontra bat, baina gero hartu ditugu ere diendeak karrikan, eh, hola, ziren eh, merkatu batean edo saltegi batean, orduan eh, hartzen dituzu diendeak piskat hola karrikan, um, ehm, behar dute erran ze, gogoan duten lehen denik, orduan hori ere maiten du piskat uh, ideiak <laughs> bere tokian, nahi bali behar bai, ekoizele bezala, pertsonalkiz, zer dira zuretako kalitatearen ezaugarriak? kalitatearen ezaugarriak, hene eh, ba, ustez, diendeak eh, heldu dira, eh, enik fidelak dira, eldu dira haste guzi zer eta hene ustez, emaiten du ere, emengo ekoizlentzat ere, emaiten du xantza, edo diadanik transformazionian ari direnen edo nahi duten entzat, hene ustez, konfirmatzen du, badela uh, gauzak egiteko, aski dira uh, elekudurak uh, onak egin eta hemengoak eta ontsa eginak eta ene ustez emaiten die um, posibilitatea uh, aktivitate gehiago sortzeko. Ez baita espada marka batekin edo importanta da zuentzat, izaitia marka bat edo label bat edo... Ah, Label bat edo sormarka bat euh, ekoizle bezala beti euh, zerbait gehiago ekartzen du. Eta uh, ditu uh, um, euh, erregla zorrotzagoak, behar duzu errespetatu uh, kaie desarz delakoa, eta orduan zure kalitatea bermatzen du. Eh, gero, uh, du, diendeak batzutan kasu emaiten dute, uh, ene ustez, uh, gehiago kasu emaiten dute, horbileko eri eta uh, nahi dute ere ekoizlea ezagutu ere, hori ere importanta da egentzat. Desberdintasun bat agertzen dea, induzuelaik inkesta, adibidez kostaldeko hiri ondietan, karrikan hartuz, edo adibidez ustaitze azparne, donapaliu, garazi, baigurri, horietan ibilizizte, bada, desberdintasuna kostalde barnek Uh, ez dut zuter gaitan ahal, zen eta hori ez dugu uh, egin zehaztu edo kriterioak ez, du, ez dugu behatu hori. Lekuko ekoizpenetara turbiltzeko edo ekoizpenetatik urbiltzeko, beraz, uh, eh, eipatu duzu jadanik zen uh, txentsibilitzatzea elan bat, uh, eraman behar dela edo? Ba, bai, ba, konsumatzaileak erraiten dute, uh, ez dutela hamar kilometro baino gehiago egin nahi uh, ekoizpenen uh, atxemaiteko edo erosteko. Ordan eh, erran nahi du, be, ekosleheri dela eh, lana, <laughs> horbiltzea eh, kontsumitzaile kontsumitzaileheri, behar da gehiago kostaldera joan, edo, edo magasin gehiago montatu, edo supermarkatuetan gehiago sartu, badira pista hainitz e, lantzeko. inkestak eh, supermerkatuen nagusitasuna erakusten badu ere, tendentzia baikor bat bada, poliki poliki egin duzu lekuko jendia, lekuko interesatzen eh, dela, egin dugu, bon, tokiko ekonomia dute ala ere gogoan jende horiek? Eh, bai, uh, lehen kriterioetan hori agertzen dute, uh, uh, sensibilitateak dira edo gogoan dute, uh, emengo ekonomia laguntzen dutela hori eginez. Olako inkesta baten eramaiteko, errandugu Baionako Merkataritza Gambara hor zelan, bez nola ibiliziste konkretuki, bezen ba jende, do, bon, jendeak hartu hola karrikan, eh? hori egiten da ba, piskat autuan, edo ez da bai. zozketa bat jende hori entzat, baina ala da, eta bez nor dira ibili piskabat eh, karriketan? Bon, euh, Oztartuk euh, euh, prestatu zituen euh, galde guziak, galdera guziak, eta kestionera hori euh, guk montatu ginuen. Eta gero, euh, merkataritzako eskolak, GC euh, eskola hori, Euh, lagundu c'est un hortan bada junior entreprise Et ta eta estudianteak dira ibili uh, ka, erdiane euh, euh, et ta erdian, eta diendeak bildu, eta uh, galde, galdezketatu. Ehm, jende horiek behar zuten uh, erospenak egin etxean. Ez bali mazietuzten etxeko erospenak egiten, uh, ez zuten uh, eh, rapostirik emaiten. Ordean hori importanta zen. <clears throat> Ordean gizon ala emazte izaiten altziren, gazte, zahar, uh, behar ziren aski bo, denetaik izan behar ziren. izan, gira, izan dira euh, biztanda kostaldeko hiri handietan, eh, angelu, miakitze, baiona, endaia, doni banelu izune, baina ere, barnekaldeko hirietan, ala nola, doni banelu izune, eh, doni banekara berkatu, dona paule, maule, kambo, ustaitze eta azparne. Eta udauntan egina izan baita pixka bat, ara, bakizue, udatia gainitz galdezketatuak izan direnez, edo Edo zinez lekuko jendea? Hemengo jendea gehienik, uh, izan dira, zen eta maiatza eta ikainan eh, gertatu dira galdezketa horiek. E, bukatzen duzu ikerketa zer atxiki uh, kapituluarekin, biztanda, erran duzu haurek, amaretaik sortziek alaire hilabetean behin tokiko ekoizpenak erosten uh, zituztela, uh, tendentzia hobetzen ari zela ala ere, bazela egiteko biztanda tokiko ekonomia hobeki ezagutarazteko, hortan ere behar da, bainoako merkataritza gambara Euskararen uh, jola. Ez, badira, eh, ere uh, gero urbilan, badakigu Ikearen ondoan uh, supermarkatu handi bat eh, irekiko dela, beste bat uh, Carrefour emendatzen dela, beste bat Ondresen, horiek behituzte uh, sailak ere piskat likuko ekoizpenekin, baina horien kontran, hola horrekatu uh, indartipiak. Horen kontra, ezakit horren kontra joeten algiren ez, ene ustez eh, beti eh, <laughs> saltegi uh, handiak horre izaten dira eta ez guk kenduko, baina ene badalekua ere uh, eh, emengo uh, elekaduraren eta behar da ikusi urbileko uh, edo ostatuak edo berberkolikibitateak, uh, biztanda behar da ere supermerkatuetan izan, baina horiek euh, badakite jadanik beharrezkoak e, dituzte uh, gure ekoizpenak. Uai, bururatzeko ikerketa egina da, bon, bazin nituzten ideia bat zuen zin, uai, behar bada bai ez ondoko urratxak zoin dira zuentzat. zat? Ba, mailan eta merkatal uh, eh, gambara mailan uh, ditugu egun batzu, nun bilduko ditugu nemengo eh, aktoreak, eh, or, la, nola ostatuak edo komersantak edo piskat <clears throat> diendeak kurutza ziz eta uh, gehiago ezagutzeko emengo erikiduraren ekoizpenak eta ere atsemaiteko nola uh, gehiago hurbiltzen alditugun uh, diende hoieri. Eh, bukatzeko ikerketa eskuetan dutnik, baina eh, entzuleek nuen atseman eh, dezakete? Uh, gure webgunean, ustartu webgunean atsemaiten alda, uh, edo merkatalgan badan, ere. Maite Sarriton, tarazten dugu ustartu Klosterreko presidentea zirela eta beikerketa hori uh, erran duzun bezala webgune hortan uh, irakur dezaketela entzuleak. Eskertzen zaitugu gure gomita onarturik. Mile esker, agur.